aha nyine muri santire ya rushuri mm. ni ukuvuga amakuru ahari mhm. hari ibintu bitari ko biragenda neza bijanye n'iki ibintu bijyanye n'amapikipiki uyu mukomiseri yakorera ngaha mu isare mm. ni ukuvuga eh, ni ukuvuga ah, yafaze amapikipiki arenga mirongo ine ararenga yego ayafata mu kifunga mhm. arayafunga mhm. none yazifunze mm, yazifunze azihora iki yazifashe uko nyine yatakora ndabumva ndabumva tugakwije mutubwire neza mm. amapikipiki mm. akora igikorwa kubarenga afunzwe ngaha mu mm. kigezi twebwe rero turiko turabwiheza tubona ko ari ihohoterwa mhm. kuko kukwakiriza ngo waheze abantu babiri hama ntibaguca amande ngo bagusubize icuma cawe twe tubona akarengane mugabo ntibari bababurije ibyo bintu umenga ntabyo bari barabwiye kumwe n'ubwo bamenyesha amakuru ko mwasika ubwira ngo mm. mutubarize ibintu ibyo ari mm. none bwa muntu ndakubaze none mwe muri kure ipikipiki kuja kuko abantu bangahe mwebwe ahiyo ipikipiki itwara abantu bangahe mu bisanzwe twebwe bitwara ku bwanyu ngo bavuga ko bitwara umuntu umwe mugabo mm. hari n'abajya gukora amakosa harimo abakora amakosa mugabo kuyabahanira ni byiza mhm. mugabo kujya bamifata bakazifunga ikifunga mm. niho tubona hari akarengane mm. noneho mwaramwegereye uyu muntu nyine iyo barazifashe kugira ngo kumbure we turamwegera akazatubarira ngo nyakubabura amatari ngo niwe yavuze ngo ntibazifate ikifunga zose yego ariko zafashwe izo nyine zatwara abantu cyangwa n'izindi zitakoze ko turirimbiye abandi hmm. bose tubona basirirwa imanza hmm. none wumva ko zavaga ikipunga harimo iz'abidegembya hmm. harimo iz'abamotari iyo eh, twabuze intebe tubifata iyo eh, twasaba n'amagare y'amezi makuru nimuhasige mudufashe yego nimuhasige mudufashe mutubare bimwe bintu biko birakurikirana kuko ukwezi n'izuba umaze gukwira atari urubanza ruko ruhatirika ibyo byuma mhm. rero dufite amakenga ko ibyuma byacu bishobora guhira muri ajya munywanyi yakoravuga avuga iby'amapikipiki yabo yafashwe yafatiwe mu kivunga ngo n'ujejwe umutekano kumbure yego alo alo ndabumva alo ndabumva ndabumva ndabumva telefone alo alo alo ntituri turumvikana umunywanyi ntituri turumvikana hano duzi ijwi mwe kuduza ijwi ndakumva ni mm, akazina kanyu akazina kanyu mbiri ko biragenda neza abanywanyi n'ubudu telefone umengane turi ko turabyorosha alo alo mushobora kuduza ijwi ni amahoro yego akazina kanyu yewe eh, eh, eh. halo hmm. ndabumva ndabumva halo akazina halo akazina akazina kanyu munywanyi ndiko ndabumva halo ndumva ko bitari ko biragenda neza kumbure unywanyi araza kugaruka agatelefoni kamworohereje halo mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande uburiko uragenda ntacyo birahimbaye cyane kabisa uti rero umwe mu rugo n'amahoro amabarabara ni byiza cyane eh, naho bakiye bashyira kuko bitira amashyuhe ari kwibarabara yumva mm. n'ibintu byiza cyane rwose dushima mhm. yego eric nakumvise nuko ni byiza cyane mhm. nuko reka tubashimire namwe rero ko mushima ko mabarabara mwa mwayaronsu ameze neza murakoze cyane irike mubwire ijoro ryiza halo halo barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira akaranga ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshye nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi igisaho hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'u Burundi yarumuka amakamira makuyano abarundi yama amahoro amahoro ndakuzura ibigega yari ibihe ko bizima byose imangana uburundi bukazimira radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota cumi n'itatu munyari ku murongo ari eh, ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza akazina mbo nitwa ndumunsi felix felix muherereye muranyumva ndabumva muherereye he eh, duherereye ino mu kajiji mu kajiji ni mu kanyosha rero ikintu nashaka kuvuga ngiki mhm. duga ku ijambo ikintu nashaka kuvuga ngiki burya ngaha haye no ngaha mu kazi ibyo ndiko ndabona hari ibintu by'inkorora tugasuha mu mutwe ku ijosi igiti cy'umugongo intege zigacika yego abatetswe ibintu by'amagara y'abantu kweri mhm. e, turi kumwe ndabumva duga ku ijambo yego abatetswe intuze y'amagara y'abantu baraba hafi baraba hafi kweri kabiri mm. ibintu ntibyifashe neza yego none gaferi yewe mm. mu ndwi zitatu ufatwe mm. kabiri Ego amakuru nagomba gusikiriza nayo. Murakoze. Ariko none mwa mwaragiye kwa muganga kugira ngo mubaze neza. Eh? Mwarakwitiye kwa muganga mumaze kubona ingene mugwaye kugira ngo umuganga eh, kumbura basuzume. Naragiye. Hmm. Yego. Araraba atantekerera ibinini. Mm. Ariko naho yabintekereye ndabifashe nta kuntu. Mhm. Mm none ubu nasubiyeyo nasubiyeyo arampindurira yego ariko n'ubu kweri umutwe ijosi igiti cy'umugongo mm. n'intege nazo nyine zigatsika emwe abe hafi uyu wuyarongoye amagara y'abantu kweri murakoze felix murakoze babyumvise abirirwa amagara ku mbure bazoza kuraba ibyo ari byo ubundi munyura ku murongo aro radiyo isanganiro undi mwanya ku murongo alo alo alo ntitwo turumvikana alo amahoro cyane mwovuga cyane twumvikana hmm. akazi na kanyu nta muherereye mutangano rizina ni inde leonce ntawendereye yego mhm. duga ku ijambo leonce duga ku ijambo muduha amakuru tutamenya ngaho kumutanga mutubwire amakuru tutamenye yaciye ngaho kumutanga iwanyu oh, amakuru mutamenyeye mm. rero ah, ah. mwoshobora gufata neza aga telefone kanyu kugira ngo tuganire twumvikana sindi ko ndabumva ko biri ko biracikagurika eh, muraraba neza muhagarare neza eh, yego duga ku ijambo mhm. mutazi muba byarabaye n'ubu sindiko ndabumva neza duga kwijamo twumve mhm. uti byabaye ibiki eh, ah, ah, leonce ntituri ko turumvikana na gato biriko biracikagurika cyane alo leonce n'itunganya neza kumuraja kugaruka ntituriko turumvikana na gato abanywanyi isuri ndabibutse muze muraraba yuko aho muhagaze dushobora kumvikana neza alo alo alo mwiriwe mwiriwe eh, akazina kanyu n'aho muherereye imiburo i buganda mu cibitoke imiburo i buganda eh. mhm, ndabaye amakuru utamenya ah, amakuru ikopeke hmm. amaseke asigaye ateba amaki peseke karine peseke ah makarine mutorera kudufaranga udufaranga eh mhm nayo komanze mu kwa gatandatu kugeza no mhm. Munyonyo twinite turamuheranye ariko we ariko avuga ko muri Kopeki Buganda yuko dutabo basabira ko amafaranga dute bakubashikira ku murengero ngo babijejwe muri iyo Kopeki bavyumvise bazora ukuntu batubaronsa allo allo haro haro mhm. mwiriwe neza ndiho kurera nda muri komine isare intara ya bujumbura ku musozi wa nyarumongo ku gatsimbiri gaka yoranda isare yego mm, duhaye amakuru dutamenye acengaho iwanyu umva cyane dukirize mm. ese mwambare imvura nyinshi kweri imirima ntiworaba udushaka twateye mu murima henshi bwa nyinshi mm, wumva imvura yabaye nyinshi yego jya nibaza ko imvura atari indwara yo bizanana mu mizi kandi nabwo twabugura kiriya y'ibihumbi bitanu twahombe mm. yego murakoze yuranda yego musaba n'amahanga keza natwe twifashishije urugwiza undi munywe ku murongo alo alo mwiriwe neza mwiriwe tuganira nande intwari nyabihanga ku na kabiri ku ijana na rimwe mirongo barindwi alexi intwari nyabihanga nyabihanga ego ego ayo makuru utamenye acenga iwanyu amakuru mutamenye hmm. kimwe nuko ku munsi wa kabiri nyakubahwa hmm. bwana perezida yagendeye toni muyeri hmm. mugabo ikintu cyabaye ni uko bamwe n'abandi bagombye kubabera nabi mm. bamwe n'abandi bagombye kubatwara ku nguvu mm. ngo ntibajye muri ibyo birori mbere bakanga n'itegeko yuko uwo basanga mu murima ngo bamutabure igitoki cy'ibihumbi cumi na bitanu mm. urumva bamwe n'abandi urumva twabyakiriye nabi bamwe barahakwa gukubitwa rero ntajyewe ibyambaye ko ni nari mfashe urugendo mva ku isoko ya rushuru imitahiye nsanga ya misure sure ahantu bahagaze aha kuri barabara rya ereni biziniti ahantu mhm. ku mashuri mu bisozi nsanga mhm. bari kubatunga n'igani bato bategetse ko umuntu azipakira akazisubiza inyuma dufate n'ikilometero n'inusu yego nshyashya ndababaza nti none turahembwa n'ahandi mhm. baravuga bati mu gikorwa rusange kenshi ndahabwa nk'amande ibikorwa basa nk'ibikorwa nk'uku rero tufatira mu byo guharira hari bamwe mu byo kugomba kwatakana bamwe n'abandi bashabona yuko bihava bifatiye iyindi nzira bahava baravuga ati nimureke abo bantu barengana rero nuko ibyo bintu bamwe n'abandi ni uko boza barabyihamiriza umuntu agakoreshwa ibikorwa bigaragara mugabo ntiyaba umuntu yari asanzwe ajya afatiwe inzira ni ukuri twari kubikora yego mugabo bwana mayonga nk'ubu utashe utashe nko kumusaga uzananye muri byire mm. ushyitse ngaha kuri kamba hana ingendeshwa yawe bagashaka gutegeka yuko uyikatisha ugapakira imizigo mm. usubirana muri byire mm. ugasha wongera ukagaruka ugataha urumva ikibazo urumva rero niko bakora kuko ibintu byaragombye kumera nabi twaragombye gukubitana mm-hmm. turagomba guterana amabuye ibintu biragomba kumera nabi ni niko ibyo bintu bose babikosora yego Alex ndakumva ibyo byabaye kuwa kabiri hari kuwa kabiri bari saha zine mm, yego aho nta kinyoma kirimo n'ibyabaye murakoze yego nuko mugire ijoro ryiza namwe isanganiro ku isazi ibiri ku minota mirongo ibiri n'ibiri undi munyonyi ku murongo alo mwiriwe mm, tuganira nande yinde Juma mwakiro mm duhaye makuru utamenye yego mm hayagwa maki amakuru utamenye yaciye ngaho iwanyu makuru ni meza mm Mm. Ibintu? Mhm. Mm kwishyura abagezweho icyo gipimo cyarabuze n'umuntu yagikoresha turabura n'umukuru w'umutumba yabasaba gucuruza ibiti cyangwa ibiti biri madereza Juma uti ni igiki ki mudatahura neza Igipfindo Yego turi kutumba ahantu soka gombo hano uhanana zone rugabano munuru kutumba ruka Mhm Igipfindo kuri twe twarabuze n'abantu bavuga bakibarikiye duce ibiti mm. hanyuma ah, dufate nk'umutwara turarike apima ateze n'amafaranga tuyatange dushyire mm. tumadiriye bakumva haraca n'imoto n'amabati mm, n'ikiraro yego kubera aho hantu harateye ubwoba atari nk'ishyirahamwe duhakora ibishushanyo bikorwa n'igihugu bohitemo yego n'ukuri harateye ubwoba uruti rero bega nikiraruce ikiraro umuntu agica ko ajya he ava kwanza uba uva kuri sante yego ukajya ku mutumba ukanyuraga winjira ahantu bita ahantu bita muri zone igisimba waga mu komini mu mutumba mu ntara ya kane mm. haca amamoto menshi cyane rwose n'amabasiteri menshi abantu batora ibintu by'imizigo ituma komeza amasiteri mhm. ngaho hantu kweri rero twarabuze umuntu tujya bacibitwa turahari icyo gice kigora n'imadiri imisuma dushyira dushyiraho imisumari abantu bahacina amamoto n'amabasikeli kwera yego hmm. kwera burya tuze burya biragoye yego juma reka twizere none mu ntwaro barabizi kumbure mwarabegereye murabibabwira murumva icyo ah. babwira bayivuze kera ah. mhm. nta kintu twe tubona cyo cyovamwo bugira ibintu ntihatari ahubwo hmm. tumusegera yagiye mu kabingo ati mbe uko wacerewe komera yego nuko juma reka tubashimire juma turamushimira ko yavuga ko ijanye n'ikiraro aho icyo kiraro basaba ko cyo kugira ngo gishobora gufasha abantu bajabuka bava hirya n'ino aho nyine imwakiro n'ubu nyine tubona twakira abanywanyi mutubwira amakuru ya iwanyu amakuru radiyo isangano utamenye kuko namwe muri jisho rya radiyo isangano aro ego mutamu hmm, akazina kanyu akazina ni bibanita duniya ngaya kunya abantu muri zone mugondo duniya ego hmm, mu ntara ya mu ntara ya he intara ni inde intara ya rutana mu rutana ego ego duhaye makuru utamenye cenga iwanyu mu rutana amakuru mutamenye kweri ni bisibe ngaje basha twari dufise mu mwonga wo hmm. munyamabuye kweri basha imvura yayitwara rero bose kuyimbura mu bwato hasi yego mm. urumva ibitego byose byaratwawe byose byaratwawe n'ukuri mm. twari twiteze gusomera mugabo abana ni birebire kwere yego mm. urumva n'ibihe bitagenze neza baje n'ibihe bitagenze neza n'ukuri ariko nuko nukwihangana ukomeza dusenga nyine kugira ngo ibi bintu bimere neza ryihindutse ubundi umuntu aca nta mm. kundi yobigira mm. umuntu yari yiteze gusomera bigahita bihindura numva ari ingorane kweri nuko reka duniya tugushimire rero duniya turagushimiye kutubwira ibijyanye n'imirima yoronekaye babona ko umwenga umwimbu ntuzogenda neza undi munyanya ku murongo alo alo eh, amahoro amahoro cyane akazina kanyu disimasi muhereye he nyabitsinda mhm. yerekeye iyo telefone yanyu disima mhm. duga ku ijambo ibiciro n'amayinite mm. biba bipfa iyo urabye ibiciro biraduza ku mayinite mm. hama ikindi nacyo kandi mm-hmm. ku mirongo ifite imirongo ushobora gutanga ku bantu baba bajya basanga ku mirongo mm-hmm. ukaba usanga umunsi kuri telefone mm-hmm. ntiwisoma impamvu turabita ibyo ari byo tubaye murakoze ngira ngo abajejwe iby'imihora babyumvise ku mbure disimansiyo ariko tubwije y'imihora amatelefone ku mbure abijejwe bazora ukuntu ashobora kubitunganya kugira ngo sare abantu bumvikane sabwe sabwe je nagomba kuvuga kuri kicho kintu gafya ubududu budaharura n'abanza baguharura gitukwa muri bandega yemwe munyaci yagenda ni ciburi ciwe nego giciriye hagati allo allo allo eh twinza rigitwije twinza rigitwije muri bandega muntu w'imana Ati ah, ndabigira itwice akazina akazina akazina muherereye he ego eh, umviriza ego windagiye twice no kuraba musika aho hantu barabivundisha ibyuma byacu nk'amavoka nimworaba umenga n'amavoka barahevye baravundika aho ni hega ntuzi we esha ibyo byuma bimaze ukwezi n'ingazi ibiri binone babibutse he ivyo vyuma vyanyu nyene eee eh, twe dusaba yuko mwoturanga ukuntu batubikira ibyuma ukamenga ntawe bene byo muri bande na ntitwidondoranye eee eh. akazina urumva ibyo byuma byacu ndiko ndabaza akazina akazina akazina tuganira nande yewe yego akazina aha yewe mvuka muri sare yego mugabo mvize inzara nyinshi kandi mvize amaboko yo gukora none izina ryanyu n'inzara canke mwanze batubwira akazina gamuntu yewe munywanyi wacu twebwe urumva hmm. twebwe inzara igira itwite kandi dufite amaboko yo gukora ivyo vyima vyacu barabipfundisha umenga n'amavoka ntiworaba vyavunze mhm, ariko mwoza mukaturaba uko kuntu bayipfundika nk'amavoka ni vyinshi ivyo vyuma ntiworaba none babishize hehe Eh, twisabye ati bisaba mm, mwabisabye bande nibyo ntikunze nshaka kumenya mbo twebwe urumva ukuntu bazifashe nguku bavuga ngo dupakira babiri muko icyuma nawe ugifashe bashaka mm. kugica amande nkabandanya akazi mm. mugani batwicisha inzara eh, urumva mugara kuko namwe mwarakoze amakosha bavuga ko bazoziduha mu mezi abiri none twoba twafuye n'inzara twoba twafuye reka reka reka reka twoba twafuye za muributsa reka tugushimire disi ahantu mu karabu kumwere mu bigenda kuma twacu twese baratwumviriza yego hata ntibatwumviriza mm. murakoze murakoze mugire ijoro ryiza eee eh, nibyo nyine nashaka kubabarira muragumwo dufashe na mwebwe murakoze yego Ego twavyumvise. Ubu bayifunze kwezi ningatiriri. Mm, mhm. Mm Yego. Bayifunze kwezi ningatiriri. Ndakumva ego. Ubu kwezi ningatiriri. Mhm. Nuko bari kutucha mande kare. Yego. None baduciye kare. Nayo nayo twari gutanga twaya maze tuyajya. Wewe mm. bidayi ukonyene dukwiga tugire twiye. Yego. Oya ntimuzoje kwiba. Sawa. Mugire ijoro yitsa. eee halo eee ndi yoweri muri rucana ninde yoweri muri komine giharo yoweri muri rutana giharo utwinite agatelefone ntikamworohereje umunywanyi twizere ko hava agaruka byiza muri eco cash biraryoshye birashushe biratesa twongereje bonusi ubu uronka gushaka ibice cumi na kimwe ku ijana byose akarorero urisha amafaranga igihumbi mu kugura amayinite uronka amayinite y'igihumbi tukagusubiza n'amafaranga ijana na cumi yose mu ikonte yawe ya eco cash ako karusho ko guciye wose birakugura amayinite ya ekonete udaciye muri eco cash haba namba ako karusho niko guciye beka egera umuhaje wa eko kashi agufasha kugirira depo maze wigurire ayo mayinite fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha ushyiremo igiharuro kabanga cawe hamuhitemo gatatu kugura amayinite kurikiza ibisabwa wirabire nawe ibyo bitangaza ziganya ibice cumi na kimwe ku ijana byose uguze amayinite uciye kuri eko kashi wano simata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano simata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu batatama ono n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu Zimba simbatatama ono n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano isumba ingimba sipata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano twirinde gusubira mu ngwano sipata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mu ngwano namwe baduserukira mukunda igihugu niteye amahoro imigambwe amoko guhimba ingimba simbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira radiyo isanganiro turabandanya tuganira iganiro ni ayiwanyu avuga amaki tubwira amakuru tutamenye acenga ayiwanyu ndibaza ko umunywa ku murongo ari akwisanganiro yego mwashitse amakuru mutamenye rero mm, akazeru bwa mbere tubaze twidondorane akazi n'akantu nitwa ntamara osikari osikari iba mu ntara ya ruyigi mu ruyigi yego kweri n'iwacu kweri imvura yabaye nabi kweri emwe imirima mm. yose yabenje reka kubesha emwe imvura yakeneye ikirengane kweri emwe bimwe mm. kwicwa n'inzara batwawe kweri baturetse ngafashanyo kweri mm. yego kweri murabira abahiyo hejuru mwe kweri mudushikire nyine mutuvugire mhm. yego sawa sawa mugije urugwiza oscar yego Mundo Munheco Morogoro. Alô? Ndisi masego. amayinite cyane imitere perezida barabe kureba ku bintu by'ibiciro by'amayinite bagize igiciro kinini kirenze iyo ushyize nk'amagana abiri ku kantu ukuntu yego izi mpamvu bwa mu kari ka telefone none uraba ukuntu bakwiye nk'uko bwa mbere byari bimeze uti byaraduze rwose babyumvise kumbure yego ntabwo tubyitura kuri sanganiro kuri iwacu kugira ngo bimeze neza mwamuka nuko namumugize neza disimasi kujanye niyo mihora bajejwe imihora bavyumvise kumbure bazorengere bashobora kuraba ingene babihinyanyura murakoze Allo Allo Mwiriwe Mwiriwe cyane Tuganira nande Na Emmanuel mu cibitoke ca Emmanuel mu cibitoke ca na mahoro hiyo Na mahoro turashima ingorane ni ijanye mm. n'ibiciro mhm. byo kwiyunguruza byabaye ndara ibiciro byo kwiyunguruza byaduze rwose byaduze igitoro kabisa eba ni ubu mm, bigeze kurangahiye ibitoke bujumbura mm. twahora tugenda ku bihumbi hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu mhm. ubu ni hagati y'ibihumbi cumi na cumi na bibiri mm, ntibyoroshe ntibyoroshe kabisa ababijejwe byasaba barabe uko byogenda kugira ngo tworoherwe urumva n'ingorane z'ibyo bitoro nyine yego hano ikindi mhm. giripe kabisa giripe yagaye mm. nkuko numvise hari n'abandi bari babivuga mm, namwe iyo yabamereye nabi nta muhana nta muhana usanga nta muntu ariko agwaye mm. ahatagwaye bose usanga hagwaye batatu nk'ahari batanu mu mm-hmm. muryango yego byasaba rero kabisa leta irabe kuko numva biri mu gihugu cyose irabe ni haba hari ingingo yofatwa ifatwe ayiwa cyane none iwanyu nk'abajejwe amagara kumbure ntaco babwira ngene mu byifatamwo y’umuntu umuntu yumva ukuntu akuriye eh, nk'uko kumva ujejwe amagara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yavuze hmm. n'ahandi baratirisha ngo tinyabura murakurikiza ijya ngingo twumvise umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze kumbure eh, muraba ukuntu mwogira isuku eh, muraba hmm. ukuntu mutoza murabaramukanya n'amaboko kujya nyine yabivuze hmm. ariko kumbure byogenda buke buke nk'uko ah, ntibigire umuvuduko nk'uwo biriko yego ariko rero nyamukuru ko wumva biri mu gihugu cyose kandi akaba ari imihana yose byose nibaza ko biterwa n'iyi imvura nyinshi kuko imvura ni nyinshi mm. kabisa imvura igwa ku rugero rudasanzwe mm. nimba hari ingingo zofatwa n'ubushiranganzi bw'amagara y'abantu mm-hmm. yofatwa kugira ngo ah, tworoherwe mu kwivuza murakoze murakoze cyane yego namwe gira icyo rugitsa wese ubundi munyanya ku murongo alo alo alo munyanya ndumva telefoni alo alo akumva mm, akazina kanyu naho ibweri mu ruyigi mu ntara ya ruyigi fideli Emmanuel Ibweri mu ntara y'Uruyigi. Igere. Ibweru. Ah Ibweru kazina kazina ninde? Emmanuel Ndayisenga. Emmanuel Ndayisenga. Eh. mu bweru yego yego duhe makuru utamenye acengaye iwanyu amakuru mutamenye nuko uko imvura yabaye nyinshi imirima hmm. yatwawe rwose hmm, namwe iyo ibwira ni nuko nyine nyine byagenze yego urubura rwose ruragwa imirima hmm. ikacemera nabi imyumbati yicara kokoye n'ibitoki ntibyoroshe eh. mu minsi bumva inzariro habibihitana mm. mbega hiyo iwanyu abafundi b'indimo none ntacu baza kubahumuriza ko none imvura yabaye nyinshi mm. bagira gute wumva mm. ibihe bitagenze neza yego ikindi nacyo mm-hmm. n'ibintu by'ibiciro nabyo byarenze nk'ibete y'iradiyo rigugwa icyatanu ibindi ni hatari ibiciro byaraduze naho nyine yego yego eh. nuko reka twizere yuko kumbura bizofata umurongo ababijejwe ntibabitunga ukundi yego reka ndabashimire mu mugije urugwiza leave you and I can radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'itanu ikiganiro ni iwanyu havugwa make ni sawa halo halo halo tuganira nande halo halo ndabumva muduze ijwi tuganira abadiriya kamwe ivode bazi evode evode muherereye higaye vode ishoborizo yego murashaka kuvuga yuko inzu harazi umushikirangazi mm. alo ndagize mwiriwe evode icimviro ciri bwaje mm. alo mwiriwe neza mwiriwe yego mhm eh uti rero tugakurikirana regidezo aja ngayisubirije mm atwende akadodo umucaro mm umuntu yaciye hagiye ku kwezi n'inusu mm haro ndabumva ivode eh niwe rero tumuyaga nkuri muraronka iyo ko ugira umugambi mm akazi manguze ya mapoto yati mhm yatwemereye yego twizere ko bavyumvise ivyo bari babemereye ku ngira ngo baza kwibashikiriza mwihangane evode halo evode ko aravuga ibijanye n'ishiramwe rigide zongo ryabemereye kubaha umuyaga nkuba barashinze vya biti bica inzo nsinga z'umuyaga nkuba ngo ariko ntaco barabona kwezi kuraheze twizere ko abijejwe ku muri bavyumvise bazoja kuraba ibijanye n'ico kibazo uwundi munyana ku murongo halo halo Hello. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Tuganira nande. Sinashimye kwivuga izina nagoma mvuga ikibazo mfise ariko mvuga ibuyengera. Mm. Mu kuvuga hari ibarabara riva mu rumonge rija mu za mugamba mm. buyengero rumonge. Mhm. Bari batwemereye kurisiga ikaburimbo ariko ntibararisiga rimaze igihe kininiya. navutse bavuga yuko amatora isiga ikaburimbo ariko ayandi aguma asigwa ikaburimbo mugacyo nirisiga yego mm. hanyuma mm. hari ikindi kibazo narumvise bavuga ko hari ibintu bandika by'abantu bagenda hanze mm. nagomba aho bigeze ibyo urumva twebwe ntabyo twamenya ariko nk'umuntu yarabaye ayo makuru mwamwegera kumbure mu mukagira mukamubaza hari ababikeneye mu ntwaro ibice mu ntwaro barabimenya mu kwegera mukaza murabaza buke buke hanyuma mukabirunka k'umuco turabashimiye namwe radiyo isanganiro ku isazi ibiri ku minota n'indwi iganiro ni ayiwanyu havugwa maki tukaba turi kumwe namwe alo yosika yagarutse yosika yego araco wibagiye inyubako intwaro w'igikweri gasukari karakenye sinzi imwe agasukari akweri mwa bitwa byahiye hejuru mm ikiro umwe ni ibihumbi umunani no aho ikombe cha mirongo zigwa amaje umunani mm kweri nka mege mujye intwaro yo hejuru kweri marange mutungi harasukari mm yego abajiri by'ubudandaje bavyumvise mwizere ko kumbure bizova bigenda neza agasukari gasukari kaboneke nuko Albert Ndoya yarakiri mu buhinga bw'ivyuma ijwi mwumva ni Jean Marie Mayonga tubona tuganira namwe mutubwira amakuru yaciye ngaho iwanyu amakuru radio isagara itamenye allo allo mwiriwe neza mushobora kuduza ijwi muvuge cyane twumvikane allo yego ndabumva ndi Vianney Gishubi yego yego igishubi Ejo nagomba gushikiriza mhm mm amakuru mutamenye ngaho kwisanganiye mm. je nararondeye umurongo no ku wa mbere uheruka ndawubura uragoye kuronka yego nukuri hari ikibazo cinuze c'amazi bacishije mu ndimo bajabukana mu kigwati amazi bacishije mu ndimo sabwi amazi bacishije mu ndimo bacishije mu ndimo mm. nukuvuga matiyo bayacishije hejuru Mhm. yashyize mu kuzimu ngo bayashikane batishe ngo haramabuye mm. rero turafite ikibazo cy'uko uri kurakora usanga wayimenye rero abashinzwe gukora amazi mhm. ni ukuringirana igihano kijyamo yego uza wumva ngo yakoreshe ngo duha amaheraya mhm. papa byaramuhaye ko ari ibihumbi mirongo ibiri bene wacu bwaramushikiye ari ibihumbi bitanu yego nabyo biheruka kunshikira eh, barantegeka ngo negereza kongera ngo barakora mm. ngo kandi ngo ndabahende mm. ngo ndeko ngo ndabagurire n'inzoga yego ni ukuri gishubi icyo kintu bakidufashe bapfume badushyiriraho ibintu by'impambo tubona ahantu hari igitiyo mm. none ibyo bintu iryo sanganya riguma rikubako mm. mu ndimo mu ndimo kubera usanga iryo sanganya riko rirashika mm, none gaviya icyo kibazo kiri gishubi amagana ah, he ni igishubi yose cyangwa n'uduce tumwe tumwe igishubi mu kigwati hariho amazi batwaye bajabukana mu kigwati mm. amazi reba bayacisha mu ndimo mm-hmm. mu ndimo z'abantu nyine bacisha amatiyo rero ubu yakora ugize ngo uramubaza atatangura kukubwira nibyo onye atishyiraho impambo ngo impambo ngo ntizoboneka ngo zo gushyiraho ngo kugira ngo boneke bamwe ngo muyashobora kubera iki ngo ntibabigize mubona hmm. rero natwe ugasanga urabona ko tuguma turobera cyangwa tugazana abagore ugasanga nibo bariko barayamena kubera batahazi hmm. yemwe mhm. ni ukuri yemwe ni ingorane kubera igishubu bibasha badufashe ni ukuri abategetsi badufashe iryo terambere nigiriza mugabo natwe no kuri barabe baze barabyorosha yego yego turabashimiye cyane sawa radiyo isanganiro ikiganiro ni nayo iwanyu ku make Magic mix, call it the magic. kwenye yo vira nanje kwiyumvira niyo ubabaye ndabyumvira kure you connected to me n'amahasabukana tubikiranira amabanga amamaze kubakana fata ukuboko tunyegeze kure kure y'abandi nakabiwe narukira urimo usezera gukurikiza amaso mwakubura mwifashisha umutima kandi akamaboko nagabiwe na rugira radio isanganiro ikiganiro ni naho iwanyu bavuga amaki murashaka kumenya jean marie mayunga rubera indobo muhinga bw'ivyuma undi ku murongo alo amahoro cyane akazina kanyu munywanyi inde munyabikere eh umunyabikere akazina mutumba marambe akazina nikinde akazina ni inde bizi twebwe akazina kanyu akazina ndumva nashimwa kuvuga gose mm yego ntushobora kwidondora ariko dufite ikibazo cy'amazi twese mm. twagomba kumara araba amazi abandanya mm. tuyakoresha umurabine nk'uko babitekereza mm. kuko nk'umwaka uraheze atamazi aza azobugwa mu nzu imwe naho nyaza atagara ko kuyihuru tugasaba mm-hmm. rero ko ntabwo mu cyumba mu nkangu amazi aza kuyidoga bagatunganiriza abanyagihugu bose none uko umuhora mukoresha amazi ameze gute iyo mu mwonga naho imvura iguye arashobora gutobeka mm. ntushobora kunywa amazi rero twisanzuye neza none mu ntwaro duhereye ku mukuru mutumba n'abandi bose ibyo barabizi warabivuga ariko nta ngubu wabishyiramo mm. sinzi impamvu mm. twasaba nuko indongozi bora icyo bakora kugira amazi ashira mu ngo z'abantu nyine marobina reka kuguma kujyamo ibitaro yego ikibazo cyanjye cyarica murakoze turabashimiye inama yego ijoro ryiza ryatwese radiyo isanganiro undi mwanya ku murongo mwiriwe neza mwiriwe akazina muvugana na burakete onesite imarangara erineste marangara tewonesite tewonesite ego hmm. ego jewe radiyo mhm. isanganiro ndayikunda cyane ego ariko rero murabe mutumba kabisa hmm. neza neza mutumba ni muyumva wapi kabisa hmm. n'iyo ivuze ivuga harimo ikiyagayaga mhm. mu mwanya ukumva biracitse agaca higiramo iyindi mirongo yego aho kabisa mukishije mu gihe nyanyiro murakoze cyane ababijijwe umuhinga bw'ibyuma babyumvise sawa sawa tugubake nimuze nimuze icyo uteze imbere nimuze nimuze dufatane muda tugubake nimuze nimuze uburundi bwa nyaburunga nimuze nimuze harazwe n'abasogokuru nimuze nimuze paroni twese Radio isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota 57 mu minota ibiri gusa turasozera kiganiro ahiwanyu avuga maki Albert Ndwayo niwe twereko dukorana kubafasha mu buhinga bw'ivyuma tumye amajwi ashobora kwashikira namwe ashobora kuvugana namwe ijwi mwari kumwumva ni Jean Marie Mayonga turashobora kwakira abanywanyi nka babiri kugira ngo duce dutadukana ariko ibiganiro kuri radiyo isanganiro birabandanya haro amahoro cyane mahoro mahoro akazina akazina inde niko bayaza ku mutumba w'inyabutuku mm, muri komine buhinyuka niko bayazi ego mutumba wahe w'inyabutuku muri komine buhinyuza buhinyuza eh, amakuru rero ntituyamenye mm. n'abajyanye n'abapagati baza gupagaza hafi tanzaniya mm. ikibazo rero bagira n'ikijyanye n'icyo kuvura mm. usanga rero batarimo bararonka ukuntu bakunze amahera ku gaciro keza mm-hmm. icyo twasaba rero kugira ngo abo barundi ntibabandanye bahohoterwa n'abo bantu bavunja amafaranga bari mu ibarabara mm. leta yoraba ukuntu ishyiramo uburyo mu mafone hamwe mu maringi ubu hmm. oh, niko bayazeye ko aratubwira ingene bifasha abajabuka muri tanzania ariko ntihashobora kurangiza neza ndibaza ko utunitiye twaduciye tumuherana mu gatelefone ariko mwabyumvise ahanini ibyo ariko aravuga ibyo bavunja nuko reka dushimire rero mwebwe mwese muri Kumakuru tutame tutamenye yaciye ngaho iwanyu shimire mwese mwigoye aho muherereye nuko iganiro cyacu uno munsi aha niho tukirangirije suri ndabashimire mwebwe mwese mwagize icyo mushikirije ku makuru kumenya yaciye ngaho ku mitumbi iwanyu mu ntara aho tutamenye ngaho kuri radio isanganiro mwari kumwe na jean marie mayonga mu buhinga bw'ivyuma ko na albert wayo dusuye twifuza kugira ijoro ryiza mu mwanya n'amakuru muri migwi kirundi ibigano kuri radiyo isanganiro birabandanya naho ubutaha iwanyu havugwa make nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye